а пожежа на те, щоб знівечити людське добро. Хто скипки боїться, той нехай вважає, що не мусив світити собі пожежею. До чого гнеш, путяту? спитав дідко жрець. До того, що вже від Аскольда є в нас християни, і то щораз більше стає їх на нашій землі. Ця нова віра, наче вода у пісок, всякає у народ, і хто тільки з нею зустрінеться, цей схиляється в її бік. Видко в ній нема нічого противного правді. Я знаю, що між дружиною Є вже чимало християн. Дружина, бач, більше з греками вдається. О, так, так, обізвалося кільканадцять голосів. А чому між нами, земськими, які з діда прадіда осіли на землях, вірно ховається давній звичай і обичай? спитав мощан. Ти ж сам, путято, бережеш їх як слід. Так, бережу і берегтиму до смерті, але не я стану перечити моїм дітям, коли забажають нових. Гляди нового, шануй старе, та поживеш. Ось бачу старого Олешича, колись вірного гридня Святослава, сьогодні боярина. Він християнин, а чи він колись хоч на макове зерно відступив від своїх у потребі? Чи приснопам'ятна княгиня Ольга не дбала про велич київської столиці краще, ніж князь Ігор? Чи не берегла добра руської землі краще, ніж герой Святослав? Як же ж нам християн називати відступниками? Так, бо вони покидають віру батьків та дідів, а кланяються грецькому ідолові? Чи ж він кращий за наших? лютував Волхв, грізно розмахуючи довгим ціпком. Досі ні один із них не займався такими питаннями, не бачив потреби з'ясовувати собі різниці віри. Усяка віра находила місце на широкій вольній землі Дажбога. Коли тепер Волхв поставив справу груба, настала довга мовчанка прикра для всіх. Коли всі мовчали, молодий стронятич не витерпів і засміявся переборщуєш, достойний Волхове, І я то і вірю, що Мстислав, Путята, і ти достойний. Тільки, бачите, моя жінка молиться у церкві праведника Євзевія. Не знаю, як у вас, але такої жінки, як моя, я не бачив ні в кого. Трудяща, вірна, добряча, справді голубина душа. Вона каже, що це від молитви, а я бачу, що справді її Бог помагає їй тим самим і мені. Її Бог годить мені, мій не карає мене, і я радий обом, невже ж і я відступник? Наші великі боги це боги всієї землі, боги князя, дружини, а поза цим усякому воля почитати ще добрі духи вод та землі, повітря та вогню або боятися злих. Вони є нашими сусідами, товаришами, помічниками та шкідниками, повчав Волхв. Саме до того я й кажу, швидко підхопив молодий боярин. Віри не можна нікому накидати чи заборонювати, нікого прозивати відступником. Греки, чехи, ляхови, варяги, в'ятичі, печеніги всі вони нашим богам не кланяються, а проте ні ми їх богів не тикаємо, ні вони наших. Так, бо всякому свої боги правдиві та добрі, а чужі ворожі. Хто пожив богів, марно згине покинений своїми. Треба князя врозумити, як вернеться, гукнув мощанин. Усі замовкли, мов на наказ. Поміж боярством піднявся Мстислав, відкинув назад підв'язаний чуб і грізно глянув довкола не той відступник, хто для звеличання своєї землі жертвує всім, навіть богами, з якими зрісся змалку, навіть свободою, якою користується у нас князь. Гадав би хто, що тобі, боярине, іде про віру чи давній звичай. І я люблю своїх богів, і добриня, і путята, та не те саме віра і князь, князь, влада і держава. Вам ще смакує безладдя, сите і п'яне життя сільських вельмож князів на малих участках без праці, без спільної цілі. Ось чому не влад тобі князь, який єднає навіть лісовиків у державу, дає всім безпеку, але домагається від усіх полюддя та послуху. Гострі рішучі слова Мстислава не залишилися без впливу на зборище. Волхву та земські бояри відчули раптом, що дух неприсутнього князя тут, між ними. Подумали, що гнів ображеного князя впаде на них, що отут, на Берестовому, у княжі Гридниці, зважилися назвати князя відступником. Виняткове становище займав путята Тисяцький Києва. Він походив, правда, з земських бояр, але жився з дружинним ладом ще з часів княгині Ольги і бачив необхідність розбудови державного життя. Тимто він завсіди обставав за княжою владою, як тільки вона опікувалася землею, а не витрачувала її сил на непотрібні подвиги для пустої слави чи для грошей. Ось і тепер узявся він загладити цей надто різкий вибух споконвічної ворожнечі між місцевим боярством удільних земель і дружинниками, на яких опиралася влада Великого князя. Правду сказав ти воєводо, заговорив серед загальної мовчанки, що віра і влада це не одне. Віра може бути у кожного різна. Влада мусить бути одна. Волость тільки собою вміє правити, та й то не завсіди так, як треба. Землею може правити тільки дружина своєю головою, якою є князь. Його сила і воля по всій землі, а його боги будуть завсіди богами держави, раз він у них повірив. Тут, гадаю, ніхто не стане протиставитись, хіба який загорілий шибай голова, з якого буде більше потіхи, ніж клопоту. Тому гадаю, що ти, воєводу, пішов з ратищем на комаря. Є по загублених безвістях наших лісів люди, про яких ти ось говорив, але це далеко не всі. У цей момент виступив Добриня на середину грибниці. В його руках був пергаментний звиток. Достойні бояри, сказав він. Князь Володимир Святославич велить збирати охочих на рать по всіх землях Русі. Ідемо на Корсунь або на Печенігів ще не знати. Воєвода Мстислав має рушити зараз у Волинську волость